بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب يبر والديه ما لم يكن معصية حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الملك بن الخطاب بن عبيد الله بن أبي بكرة البصري لقيته بالرملة قال حدثني راشد أبو محمد عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما ولا تنازعن ولاة الأمر وإن رأيت أنك أنت ولا تفرر من الزحف وقيل ولا تفرر من الزحف وإن هلكت وفر أصحابك وأنفق من طولك على أهلك ولا ترفع عصاك عن أهلك وأخفهم في الله عز وجل وقيل ولا ترفع عصاك على أهلك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد چهاردهمین حدیث از حديث صحيح هذا بمفرد حديث ابو الدرداء رضي الله عنه كم میگوید رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شنين بمن توسيه من توصیه رسول الله صلى الله عليه وسلم بتس نهجز بمن توسيه چیز به لا تشرك بالله شيئا شرك که بزرگترین ظلم ان شرک لظلم عظیم بر حذر بودن از شرک باید انسان بدونه که ذبح به غیر الله شرک قسم به غیر الله شرک باید بدونه تا بر حذر باشه باید انسان یاد بگیره همونطور که ابراهیم خلیل الرحمن از شرک میترسید ما هم باید بترسیم چون میترسید دعا کرد و جنوبنی و بنی ان نعبد الاصنام و جنوبنی و بنی ان نعبد الاصنام من و فرزندانم الله از عبادت بتها دور بساز میترسید از شرک ما باید بترسیم خودمون در امان ندونیم و راه حل نجات از شرکیه علم و این قطعت او حرقت چطور بسوزانن مثل ابراهیم در منجینه قش کردن در آتش انداختن او قطعت چطور را تیکه تیکه بکنن چنانچه رسول الله صلی الله علیه و در اصحاب یارانش خشگین شد اون وقتی که اومدن گلایه کردن از اینکه سنگ آتشین بر سینه و بر شونهاشون میذارن زیر آتش داغ رسول الله صلی الله علیه و سلم خشگین میشه میفرمایند ان الرجل ممن کان قبلکم کان یؤتا ويوضع المنشار من فق راسه فينشر نصفين او كما قال عليه الصلاة والسلام اره اوردن روی سر شخص میذاشتن که از ذهنش بر بگرده بر نمیگشت از امتای پیشین قطع میشد بر نمیگشت الا شرک چطور بسوزنن چطور تیکه تیکه بکنن بر توحیدت استوار باش نه اینکه نلرزی ها نه اینکه ترسی در تنت بیاد یا تو را بترسانن نه تو را به زندان بیاندازن تو را تیکه تیکه بکنن در آتش بیاندازن الا از این مسئله کوتاه نیا الا اینکه الا من اکره و قلب مطمئن اگر اون اطمینان کامل در قلبت حاصل شده اون مسئله فرق میکنه مثل قضیه عماری که الله بهشون عز داد عز داد پس اینجا تأکید بر استقامت تأکید بر استقامت که انسان نلغزه پاش انسان ترس و واهمش را یدک نکشه برای توجیه کردن فعل ناشایستش فعل بد شرک و بدعت که انجام میده ترس تو توجیه نکن رسول الله صلی الله علیه و سلم داره تو توصیه میکنه و این قطعت او حرقت چه تو را تکه تکه بکنم چرا تو رو بسوزنن از توحید از این حق الهی کوتاه نیا دچار شرک نشو ولا تترکن الصلاه المكتوبه متعمدا هرگز نماز فرض را رها نکن از روی عمد و من ترکها متعمدا برئت و برئت منه الذمه کسی که عمدن نمازی را ترک بکنه اگر یک وعده هم باشه از اون نماز فرض الله او را به حال خودش رها میکنه و او را حفظ نمیکنه یاری نمیده نصرت نمیده در امان از هلاک نخواهی بود یعنی الله تو را حفظ نخواهد کرد اون لحظه ای که روی پل سرات خواهی ایستاد الله نگهدارت نباشه کی نگهدارت خواهد بود کی تو رو در امان از خشم الهی قرار میده از عقوبتش کسی نیست که اگر الله تو را پناه نده کسی حافظت نیست نگهدارت نیست پس دچار خزلان الهی میشی دچار رویگردان الله از خودت میشی یعنی الله از روی گردان میشه الله رهایت میکنه به حال خودت کسی که عمدن نمازی را ترک بکنه به حال خودش رها میشه و الله از اون شخص حمایت و دفاع نخواهد کرد نصرتش نخواهد داد ولا تشربن الخمر هیچ وقت مشروب ننوش سر سفره مشروب خاران ننشین باهاشون مجالست نداشته باش سلام علیکی نکن نرو نیا وارد منزلشون نشو لعن الله من آوا محدثا. محدثا و محدثا. هر دوتا گفتیم داشتیم چون یک نوع تایید بر فعلش بر کارش اون منکر در قلبت ضعیف میشه فانها مفتاح كل شر کلید تمامی بدیاس مشروب نوشی کسی مشروب رو برای خودش اجازه بده مزه کنه این منکر بر قلبش سبک میشه و با انجام دادن این منکر منکرات دیگر بر اون فرد آسوم میشه چنانچه فرد ابلیس وسوسش میکنه وقتی که او رو در این مزیقه میندازن که یکی از ستا کار رو انجام بده قتل زنا و مشروب مشروب رو انتخاب میکنه شیطان وسوسش میکنه که این انتخابت بهتره مشروب که مینوشه هم دوچار قتل میشه و هم دوچار زنا میشه بحث شدت این گناه و معصیته که الله بحثش بازم خواهد اومد رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمه الخمر ام الفواحش مادر فحشاهاست چه زنا چه قتل و اکبر الكبائر بزرگترین کبیرها هست من شربها وقع على امی و خالته و عمته کسی مشروب بنوشه دیگه عقلش با خودش نیست عقلش از دست میده زنا میکنه با مادرش با خالش با عمش نمیدونه دیگه مادر فواحش و در روایتی الخمر ام الخبائث مادر پلیدی هاست مادر پلیدی هاست و اطع والديك و این امارا ان تخرج من دنياك و اطع اطاعت کن وجوبه طاعت والدینه در هر حالی مادامی که بر معصیت نباشه در هر حالی مادامی که بر معصیت نباشه یعنی اونها پدر و مادر تو را دستور ندن به اینکه معصیتی را انجام بدی چون الله خواهد اومد در بحث حدیث سعد بن ابی وقاص ان شاء الله بهش اشاره خواهیم کرد واطع والدیک و ان امراک ان تخرج من دنیاک هرچند که پدر مادر به دستور بدن که کار زندگی تو رها بکنی دست از کارت بکشی دنیات دست از دنیات بکشی رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند ان اولادکم هبه الله لکم هدیه الله هم به شما فرزندانتون یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور رسول الله صلی الله علیه و سلم فهم و اموالهم لکم فرزندانتون و اموالشون مال شماست اذا احتجتم الیها اگر نیازمندشون شدید اگر نیازمند فرزند و مالشون شدید فخرج لهما حسد خواستن که دست از کارت بکشی از دنیات بکشی به خاطر پدر مادرت دست از اون کار بکش به خاطر کی پدر و مادرت این اهمیت بر والدین اصل این حدیث هم به خاطر همین بابو بر والدی ما لم یکن فی معصیه در صورتی که در گناه نباشه دنیا را رها میکنی به خاطر پدر و مادرت ولا تنازعن ولات الامر وان رأيت انك انت الله اکبر ولا تنازعن ولات الامر با ولی امر با حکام منازعه نکن نزاع کشمکشه نزاع خروجه نزاع بر علیه اونها صحبت کردن سخن گفتن اینها انواع خروجه خروج فقط تنها با فعل نیست که شمشیر رو برداری اسلحه رو برداری بر علیه حاکمت خروج بکنی چهار تا سرباز رو بکشی قولت بر علیه حاکمت و تشویق مردم بر خروج چیه خروج به اونهایی که مردم را تشویق میکنن بر خروج خودشون نشستن نمیرن به معرکه به اونها میگن خوارج قعدیه خوارجی که نشستن و تشویق میکنن بر خروج ولی خودشون نشستن اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم توصیهش به همه مؤمنین بر این عدم خروج چنانچه حافظ ابن حجر برداشت میکنه میگه لا يجوز الخروج عليهم ما دام فعلهم يحتمل التاويل هیچ وقت خروج بر اونها درست نیست یا خروج بر اونها درست نیست مادامی که میتونیم افعال اونها را تعویل بکنیم چون رسول الله صلی الله علیه و سلام کفر بواح را فقط اجازه دادن بر اونها که دست از سمع طاعتشون بکشی در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند من رأى من اميره شيئا يكرهه فليصبر عليه اگر دیدید امری که امیرتون انجام میده خلاف شریعت الهیه یا دوستش نداری اون از اون کاری که داره انجام میده فليصبر عليه صبر بر ظلم حاکم چنانچه در حدیث دیگر داریم این ضرب ظهرك واخذ مالك مالت رو ازت میگیره کتکت بزنه دست سماطعات نکش فانه من فارق الجماعه شبرا فمات الا میتتن جاهلیه بر جاهلیت میمیری اگر دست از اطاعت بکشی ابن بطال میگه و فی الحدیث حجت فی ترک الخروج على السلطان ولو جار اینجا ابن تیمیه نیست محمد وهاب هم نیست مدخلی هم نیست جامی هم نیست بربهاری هم نیست هیچ کدوم از اینهایی که که بعضی ها اتهام میزنن که درباریان هیچ کدوم از اینها نیستن ابن بطاله ابن بطال چی میگه میگه این حدیث حجتی هست در ترک خروج بر حاکم حتی اگر ظلم بکنه ستم بکنه حالا دنبالش مهمه وقد اجمع الفقهاء وقد اجمع اتفاق فقهاء بر چیه على وجوب طاعه السلطان المتغلب والجهاد معه حاکمی که غالب شده باید همراهش جهاد بکنی و ان طاعته خیر من الخروج عليه طاعتش بهتره از خروج بر اون لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء خاطر اون جلو کشت و کشتاری که گرفته میشه و جلو خونریزی گرفته میشه و حجتهم هذا الخبر و دلیل اتفاق این فقها بر این مسئله این خبر این حدیثی که داریم میخونیم مما یساعده ولم یستثنوا من ذلك الا اذا وقع من السلطان الكفر الصريح هیچ استثنایی قرار ندادن مگر اینکه حاکم کفر صریحی رو انجام بده فلا تجوز طاعته في ذلك بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها اون کسی که قادره البته این در فتح الباری ابن حجر نقل میکنه اون کسی که قادر انکار بکنه بر اون حاکم میتونه انکار بکنه ولی در غیر این صورت خیر مسئله خیلی مهمه خصوصا گفتم یعنی بحث عدم خروج بر علیه حاکم که اتفاق ائمه اهل سنته حالا ما بره زمانی واقع شدیم که اگر فردی بیاد بگه خروج بر علیه سلطان درست نیست فورا اتهام بهش میزنه این مدخلیه این جامیه این آلبانیه این بازیه این سلفیه این سلفی قعدی هست این سلفی لاجهادی هست انواع تهمت بهش میزنن این نصوصه احادیثه در صحیحین داریم از حدیث عباده میگه دعانا نبی صلی الله علیه و ما را صدا زد و بیعت گرفت فقال فيما اخذ علينا ان بايعنا على السمع والطاعه بیعت از ما گرفت بر سمع و في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا اثرت علينا در سختی خوشی بدي خوبی و اثرت علینا از ایثار یعنی اون چیزی که بر ما سخت مشقت در اون جایی که اون امر منکری که ما ببینیم واضحه آشکار در اون شخص انجام میده منکره شرک نیست کفر بواح نیست و ان لا ننازع الامر اهله منازعه نکنیم اون حاکم حاکمی که منکری انجام میده الا ان تروا کفر بواحا عندكم من الله فيه برهان الا اینکه کفر بواحی ببینید که نزد الله برون دلیل و برهانی قاطع دارید و این رأیت انك انت حتی اگر خودت رو بر حق ببینی و خودت رو از همه داناتر ببینی هر کی هستی باشی یعنی حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم ویژگی اهل سنت اینی که حدیثی قول از رسول الله صلی الله علیه و که اومد نگاه قول هیچ کسی غیر از او نمی کنیم کائنا من کان هر کی میخواد باشه امام شافعی رحمه الله شخصی میاد بهش میگه که اگر اجتهادی کردی برخلاف حدیث رسول الله بود کدوم یکی رو ناراحت میشه میگه زندیقم مگه کافرم مگه کی باشم من در مقابل رسول الله صلی الله علیه و عبدالله بن عباس در بحث حج که فتوایش بر تمتع بود برخلاف فتوای ابوبکر عمر وقتی که به اصحاب میگه رسول الله چنین توصیه کرده میگه بهش گفتم تو میگه بهتر از ابوبکر و عمر میدونی میگه اقول لكم قال رسول الله صلی الله علیه و سلم تقولون قال ابوبکر و قال عمر میگید ابوبکر و عمر گفته میگم به تو رسول الله گفته میگه والله نزدیک دعا بکنید سنگ از آسمان بیاد و دعاتون استجابت نشه چنانچه قوم سمود نابود شدن با رجم الهی انسان باید بر حذر باشه از اینکه قول کسی را با قول رسول الله صلی مقایسه بکنه صحابی شاید اجتهاد بکنه اشتباه بکنه حالا میخواد ابوبکر باشه و مادونش هر کسی میخواد باشه چرا برای خودت دلیل میتراشی از فعل یک کسی که معصوم نیست قول معصوم را رها میکنی میچسبی به قول غیر معصوم قابل قیاس نیست یعنی این شبهه را اصلا در ذهن خودم نیار حالا میخواد تعویل داشته باشه نداشته باشه عز داشته باشه اون طرف نداشته باشه تعویلات را و توجیهات را بزن به کنار مادامی که تو قولی از رسول الله صلی الله علیه و سلم داری حدیث عباده اومد در صحیحین اومد دیگه نگاه قول هیچ کسی نکن این یک دو چرا رسول الله صلی الله علیه و سلم این چنین توصیه را به ما میکنن چون همیشه انسانها این خودبرتری را در نفس خودشون داشتن این حظ نفس این نفس اماره در همه بوده این ریاست طلبی این کبر و عدم پذیرش حق از دیگران خودبینی کبر از وقتی که الله آدم و ابلیس را آفرید بوده و هست و همچنان خواهد بود رسول الله هم صلی الله علیه و سلم داره هشدار میده که این مسئله رخ نده دوباره در امتش این خود برتربینی سبب نشه که شخص بیاد علیه حاکمش خروج بکنه صبر نکنه تحمل نکنه بر اذیت آزار اون حاکمش در طول تاریخ امت اسلام همچنان به جون همدیگه افتادن و دارن میفتن و ادامه خواهد داشت و افرادی هم از پشت صحنه براشو کف میزنن افرادی از پشت صحنه کف میزنن حدیث قبلی من اشاره کردم چون این آلودگی هست مجبوریم که دفنش بکنیم رسول الله صلی الله علیه و یک کسی توفی تو مسجد انداخت دفنش بکنید این توفه اگر نبود ما دفنش کردیم چون هست ما دفنش میکنیم چون جامعه رو میبینیم این کتاب ها هست ترویج میشه میخونن از کسانی که مشوق این کارن حالا اونهایی که حدیث دروغ میخونن اونهایی که سب اصحاب میکنن و اونهایی که تشویق بر خروج بر علی حاکم میکنن چه با قول چه با فعل مثالش زدیم دیگه درسته حدیث قبلی اینجا مسئله سومی مسئله خروج بر حاکم این حماسه که در درون ما ایجاد میشه بر علیه اون حاکم که کارش اشتباهه حالا صلح با اسرائیل مشروبی که در هتل هاشون می نوشن و اون زنهای لخت و سر برهنه و رباخاری که میکنن و دیگر گناهان اثرت علینا این سخت بر ما ما نمیتونیم تحملش بکنیم ولی گناه معصیته گناه معصیته و ما در معصیت هیچ وقت پیروی ازشون نمیکنیم لا طاعت مخلوق فی معصیت الخالق هیچ وقت هرگز و توجیهش هم نمیکنیم ولی که مردم را تحریک هم نمی بر علیهشون و اونهایی که تحریک میکنن ازشون هشدار میدیم بر حذر باشید آلوده نشید به این فکر مثل سید قطب که مثال زدم و محمد قطب برادرش چرا اسم محمد قطب بوردم؟ محمد قطب آلوده به سب صحابه نیست مثل سید قطب مثل سید قطب آلوده به سب صحابه نیست ولی آلوده به حاکمیت هست به خاطر همین شیخ بن باز و دیگر علمای عربستان که بزرگان هیئت فتوای عربستان بودند، سوال میشن از تفسیر محمد قطب در تفسیر کلمه توحید به حاکمیت این شیخ بزرگوار که از جمله شیخ بن بازه میگه تفسیر محمد قطب فی الكتاب المذکور لکلمه لا اله الا الله بالحاکمیه تفسیر غیر صحیح همه ما میدونیم تفسیر کلمه توحید لا اله الا الله چیه لا معبود بحق الا الله وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون جن انس قد نشر ما قبر عبادات ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت عبادات ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل لا معبود بحق الا الله لا حاکم الا الله و لا خالق الا الله اینا همه تعابیر اشتباه از چی؟ از کلمه توحید و تفسیر صحیح لهذه الكلمه العظيمة ان يقال لا اله الا الله معناها لا معبود بحق الا الله سبحانه و تعالی شیخ صالح فوزانم همین ردی رو میده شیخ حماد انصاری از بزرگان محدثین مدینه فوت شده الله رحمتش بکنه کتاب مجموعش جلد دوم صفحه 617 میگوید ان محمد قط شقیق سید قط برادر تنی سید قط اشعری خطیر اشعری مذهب خطرناکی اشعری معارم مذهبه وقد ألف لوزارة المعارف السعودية كتابا في التوحيد وهذا الكتاب كله علم وكلام وفلسفة كتاب يعني تعليف کرده برای وزارة ارشاد ومعارف عربستان که پر فلسفه وكلامه الله ما كاريبين نداریم ما اون تیکه برام مهمه اشعری خطیر أشعري اشعری خطرناکیه چرا اشعری خطرناکه اشاعره از زمان الحسن اشعری الحسن اشعری شاگرد جبایی بوده جبایی هم شاگرد کی بوده واصل ابن عطا رأس معتزله خارجی معتزله خوارجن در بحث ایمان مرتکب کبیره رو تکفیر میکردن ابو الحسن اشعری هم متأثر به فکر جبایی که شاگرد واصل ابن عطاس در چند چیز اشاعره با اهل سنت مفارقت دارن یکی در بحث صفات که اینا هفت صفت را فقط برای الله ثابت میکنن و اهل سنت تمامی صفات را که در قرآن و سنت برای الله ثابت میکنن در بحث قضا و قدر اینا جبری برخلاف معتزله این از مخالفت که، کیه حسن اشعری با معتزله معتزله هیچ صفتی را قبول ندارن اشعر هفت صفت از شنیدن و دیدن و اراده و غیر و علم برای الله ثابت میکنن معتزله هیچ صفتی را قبول ندارن در قضا و قدر معتزله قدریان علم الله را قبول ندارن و اشاعره جبریان میگن ما مجبوریم اون کاری که ما انجام میدیم کار الله کار ما نیست و مسئله سوم در مسئله حاکمیت که متفقا با کی با معتزله در بحث خروج و همچنین در بحث تکفیر تکفیر مخالفین خودشون دسوقی از بزرگان کیه از بزرگان اشاعره دسوقی میگه کسانی که ظاهر فرموده الله گرفتن الرحمن و علی العرش استوا الله مستوی بل عرش بالای عرشه اینها کافرند کسی که ظاهر قرآن را بگیره بگه الله بالای عرشه کافره تکفیر واضحتر از این اینجا بخاطر خاطر همین شیخ حماد میگه محمد قط شقیق و سید اشعری خطیر تکفیرشون یه طرف چون تکفیر اومد در ازای تکفیر چی میاد خروج چون حاکم را تکفیر میکنن در مسئله حاکمیت مجوز خروج هم در ازای اون میدن بخاطر همین محمد قطر تقریبا 36 تا تعلیف داره تو کمتر کتابی هست که بحث حاکمیت رو نکنه بحث حاکمیت رو نکنه محور دعوتشون توحید حاکمیته و خروج بعد حکام و صحبت کردن حالا این سکولار این فلانه این نمیدونم دعوت دین ابراهیمی رو داره میده این فلان میکنه این صلح با یهود رو قبول داره این و الی آخر از توجیهاتی که میارن برای حرفایی که میزنن محمد خود اقرار داره به اینکه سید قطب بر حق بوده و عقیدش سالم از هر نوع انحرافی بوده در یکی از کتاباش از در یک از روزنامه ها چنانچه ازش میپرسند در مورد سید قطب چنین میگه میگه لا اقول هذا دفاعا عن اخي از باب دفاع سید قطب نمیگم چون محمد قطب پرورش یافته زیر دست سید به در بحث حاکمیت هرچند گفتم اون آلودگی سب صحابه را درش نمیبینی میگه لا اقول هذا دفاعا عن اخي فهو بين يدي مولا مرده فوت شده حالا اعدام شده و الی آخر و انما اقوله لانی عايشته السنين من باش سالیان سال زندگی کردم السنین الطوال و اعلم بما لا يدع مجالا للشك و میدانم اون علمی که در شکی نیست انه لم یقع فی عقیدته شیء من الزیغ او الدخن چیزی در عقیدش هیچ انحرافی لغزشی در عقیدش صورت نگرفته واضحه وجب به وجب همسو بوده با برادرش در دعوتش و شارح کتاب های برادرش بوده سید قط بوده کتاب های زیاد نوشته مثل جاهلیت القرن العشرين الإنسان بين المادية والإسلام دراسات قرآن هل نحن مسلمون شبهات حول الإسلام في النفس والمجتمع گفتم یعنی بیشتر کتابهاش شروحیان بر سخنان برادرش سید قطب که محور این سخنا حاکمیت و خروج بر علی حاکم که این مسئله علمای بزرگی همچون آلبانی و همچون ابن باز و ابن عثیمین و دیگران از علمای حساس فوزان گرفته که زندن و ما بقی علما رد کردن و باطل شمردن این فکر را به خاطر همینه که هواداران این دو نفر مخالفین خودشون را تهمت میزنن یا به درباری بودن چون بحث این حدیث را یدک میکشن دیگه چه شیخ ربیعش که رد داده بر سید قطب چه شیخ فوزانش چه بن بازش چه ابن عثیمینش اونها را درباری وصف میکنن به خاطر این مسئله حالا القاب دیگر که آسونه مثلا بحث مدخلیت و جامعیت که دیگه حالا آسون ترین الفاظی هست که به عنوان ناروا میبندن ولا تفرر من الزحف وان هلكت وفر اصحابك در روایتی ولا تفرر این تحریم فرار کردن از جنگ معرکه هست از رو در روی با دشمن فرار بكوني حدیثی از سلوانی از ابن مسعود رضی الله عنه این مسئله رو واضحتر و شکاتر میکنه رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند عجب ربنا من رجل والله متعجب متعجب میشه از دو شخص رجل ثار على عن وطائه ولحافه بين أهله وحبه إلى صلاته شخصي اون پتو اون لحافشو رها میکنه در اون سرما خانوادهش و زنش و همسرش میاد به نماز میچسبه فیقول الله عز وجل ای ملائكتي انظروا الى عبدي ثارا على فراشه ای ملائكه ببینید بندم از اون بسرش بلند شد از اون رخت خوابش بلند شد و بطائه من بین حبه وأهله الى صلاته چقدر اون خواب لذت بخش بود خوابش و خانوادهش و همش رها کرد برای نمازش رغبتا فی ما عندي به خاطر که به درگاه من داشت و شفقتا مما عندي چون میترسید از عذاب و رجل الله چیزی که رب داره به اینجا در صحنه مرگ و رجل غزا فی سبیل الله و انهزم اصحابه شخصی در جهادی شکست میخورن و علم ما علیه من فی الانهزام میدونم که شکست خوردن و ما له فی الرجوع و راهی هم نداره برای برگشت فرجع حتی یهره دمه شخصه میدونه شکست خوردن صحنه معرکه است ولی با این وجود استقامت میکنه بر میگرده به صحنه معرکه میتونه بر بگرده ولی بر نمیگرده راهی هست برای فرار ولی بر نمیگرده یعنی فرار نمیکنه از اون لشکر از اون ارتشی که جمع شدن برای نبرد با دشمن فیقول الله لملائکته الله به ملائکش میگه انظروا الى عبدی نگاهی بندم بکنید راه فرار داشت که فرار نکرد رجع رجاء فيما عندي به خاطر که به درگاه من داشت اون ثوابی که من گذاشتم براش و شفقتا مما عندي بخاطر ترسی که از من داشت از عذاب حتی یهرق دمه سب کرد استقامت کرد تا اینکه خونش ریخته بشه نگاه بکنید افتخار الله به ملائکش نگاه بکنید بنده و انفق من طولك على اهلك الطول فضل توانته ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ملكت أيمانكم ومن لم يستطع منكم طولا توانه قدرته کسی توانه مالیش نرسید که زن آزاده ای را به ازدواج خودش در بیاره میتونه زن برده کنیزی را بگیره ولا ترفع عصاک على اهلک در روایتی عن اهلک ولا ترفع در رواتي ولا ترفع عنهم عصاك ادبا واخفهم في الله عصات چوب دستید اصطلاح خودم خیزران از اهل خانوادت برش ندار بذار تو خونه آویز باشه بذار بترسن ازت هیبت داشته باشی میان همسرت میان بچه هات برش ندار این اهمیت حفظ وجاهت و شخصیت و هیبت مرد در خانواده در حدیث دیگر داریم که عبدالله بن عباس میگه ان النبی صلی امر به تعلیق صوت فی البیت شلا عصا در منزل آویزش بکن این توصیه که رسول الله صلی الله علیه و سلم چنانچه خواهد اومد حدیث 516 و اخفهم فی الله اونا رو بترسون با یاد الله با ذکر جهنم و بهشتش بشین با خانوادهت اونا رو یادآور کن از بهشت و جهنم از آیات قرآن جز عمش به مرار و تکرار در تفسیر سعدی باز کن براشون بخون نارو رو موعظه کن مهم در تربیتشون و ادبشون قال المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما وحدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا العباس الأعمى عن عبد الله بن عمرو قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد فقال أحي والداك فقال نعم فقال ففيهما فجاه فجاهد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عبد الله بن مسعود ده عبد الله ابن عمر داشتیم عبدالله ابن عباس هم داشتیم این هم چهارمین از عبادله صحابه عبدالله ابن عمر ابن العاص که احادیث رسول الله صلی الله علیه و می نوشت از اندک اصحاب و یاران هم که می نوشتن میگه شخصی اومد نزد رسول الله صلی الله علیه و میخواست همراهی بکنه با رسول الله در جهاد اولین سوالی که پرسید أحي والداك؟ زندان پدر و مادرت قال نعم گفت بله قال ففیهما فجاهد جهادت چیه بر والدینت جهادتو بر والدینت علما برداشتی که از این حدیث میکنن میگن که اگر پدر و مادر انسان مسلمان باشه منعش کردن از جهاد باید اطاعت بکنه اطاعت والدین مقدم بر جهاد هرچند که جهاد فرضه ولی که اطاعت والدین چنانچه ابن حجر نقل میکنه همچین نبوی اینجا مصلحت خاص ترجیح داده شده بر مصلحت عام بله حدیث بعدی قال مؤلف رحمه الله تعالى باب من أدرك والديه فلم يدخل الجنه حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه قالوا يا رسول الله من قال من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما فدخل النار الله أكبر انسان پدر و مادرش زنده باشن بعد سبب نشه اون پدر و مادر که اون فرزنده وارد بهش بشه محروم حدیث سنانی تر از این داریم با لفظ دیگر رغم انف رجلا ادرک رمضان بینی اون شخص مالیده بشه به خاک بینی شخص مالیده بشه به خاک رمضان بیاد گناهش بخشیده نشه وارد بهش نشه چون رمضان اومده برای چی کفاره گناهان و بعد میاد چی و همچنین بینی اون شخص به خاک مالیده بشه سه بار تکرار میکنه بینیش به خاک مالیده بشه بینیش به خاک مالیده بشه این یعنی صورتش به خاک مالیده بشه قالو یا رسول الله من صورت کی به خاک مالیده بشه کی این شخصی رسول الله که مستحق این جنین قباحتیه زشتیه که صورتش را به خاک بمالن قال من ادرك والدیه عند الكبر کسی که پدر و مادرش به هنگام سن بالاشون پیریشون بیابه او احدهما یا یکی از اونها فدخل النار پدر و مادرش سبب بشه که او وارد جهنم بشه وارد بهش نشه با عقوقش با عصیانش با نارضایتیشون پدر و مادر ناراضن از اون فرزندشون فرزنده چی میشه جهنمی نهایت نکوهش و توبیخه بر اون شخصی که پدر و مادرش ازش ناراضن نهایت توبیخ شاید اون پدر عم دست الله امروز رفت شاید اون مادره امروز رفت توی برش بگردونی والله حسرت و ندامتت با چی میخوای کفاره بدی با چی میخوای رضایتش رو جلب کنی بینید به خاک مالیده بشه پدر و مادرت از تو ناراضن نهایت بدبختی و ذلته که انسان پدر و مادرش زنده باشن و بعد او را وارد بهش نکنه خوبی اونها سبب بهشتی بودنته بدی اونها سبب جهنمی بودن فدخل النار عقوبتی بالاتر از این بدتر از این با یک کلمه اونها را برنجونی و بعد با اون کلمه تو جهنمی بشی با یک حرفی با یک سخنی قال مؤلف رحمه الله تعالى باب لا يستغفر لأبيه المشرك حدثنا إسحاق قال أخبرنا علي بن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 براءت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم آیه اول تو رو دستور میده نمیگه که مشرک و غیر مشرکش اما یبلغن عندك الكبر احدهما وكلا فلا تقل لهم اف تا كما کما ربیانی صغیرا و رب ارحمهما بگو طلب مرزش کن برای آنها فلا تقل لهم اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربیانی صغیرا طلب مرزش کن رحمت کن برای آنها خب همه را شامل میشد این آیه که به طور عموم اومده آیه بعدی اومده این آیه را خاص کرده برای کسانی میتونی طلب آمرزش بکنی از پدران و مادرانتون که مسلمانن اما مشرکشون اجازه نداری ما کان النبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین اجازه استغفار برای مشرکین نداری چی میخواد پدرت باشه چی میخواد مادرت باشه بحث و قل لهما قولا کریما به جای خودش با آنها با نیکی صحبت بکنی فلا تقل لهما اف اف نگی کمترین کوچکترین کلمه ای که اونها ازش ناراحت بشه اف کلمه زشتیه دیگه زباله ها رو ببرن فلا تقل لهما اوف ولا تنهرهما ولا تنهرهما اونها را نهر نکن یعنی يعني امر و نهی نکن بکن نکن بیا بابا برو بابا نکن بابا بابا تو نمیدونی با دعوا با صدا بالا بردن ولا تنهرهما نهر نکن پدر و مادرت امر و نهیشون نکن صدا تو رو اونها بلند نکن وقل لهما قولا کریما سخن زیبا قول کریم یعنی يعني قول زیبا سخنی درست و زیبا با أداب التوقير واحترام مجاهد میگوید رحمه الله في هذه الآية أيضا إذا بلغ عندك من الكبر ما يبولان فلا تتقذرهما فقال فدر مدر بالسن سنی حتى ادرار بكنا تو لباس خودشون هم که تو وظیفت که اونها را بشوری و نباید از اون نجاستشون برنجي يا احساس رنجش بكني ولا تقل لهما اف حين تميت عنهما الخلاء والبول وقتك میشوریشون پاکشون میکنی تمیزشون میکنی اف نگو به روت نیار کما کان یمیطانه عنک صغیره همونطور که تو وقتی که بچه بودی تو رو میشستن وظیفته که تو هم اونها رو الان پاک بکنی و بشوری این نهایت احترامه توقیره دیگه ما باقی آیه که توضیحش دادیم واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما کما ربیانی صغیره این واجبه بر ما طلب آمرزش کردن برای والدین که مسلمانن از حق اونها بر ما هست که این خوبی رو در حق اونها داشته باشیم سبحانك اللهم وبحمدك سبحان الله محمد صلی الله علی محمد و آل محمد